Гукан на абед не прыехаў. Кірылы шумны з раніцы вясёлы і лагодны пасля заканчэння свайго артыкула, пачаў хмурнець і злавацца. Знарок сказаў жонцы, што запрасіў у госці старшыню гарсавета. Валентина Андреевна надзвычай тонка адчувала мужаў настрой, а таму не ўпікнула ніводным словам калі ласка обед у нас з галей добры пачакаем кирилла паглядзеў на гадзіннік яму хацелася есці можа таму і злаваўся пайшоў да яраша які ляжаў каля ручая под дубам і чытаў часопіс на ангельской мове хам кто Ярашу чамусьці зрабілася смешна, і ён закрыў твар далонямі калі я быў патрэбны яму тады ён знаходзіў мяне ўсюды я знарок прасіў у рэдактара камандзіроўкі ў самыя далёкія куткі ён адклікаў назад яшчэ папракаў што я не маю партыйнага сумлення гэта не моя кніжка гэта партыйнае даручэнне і мне і табе вось як Юпітер, ты злуеш і паўтараю. Не падабаецца мне твой намер запрасіць чалавека, каб даль Бог я запрашаў шчыра. І пагутарыць хачу шчыра. Нарэшце, чаму ты думаеш, што за гэтыя гады погляды яго не змяніліся? Всё змянілася. А калі шчыра, то цярпліва чакай, як добры гаспадар выбач. Мала чаго мог затрымацца чалавек. Ты сам не такі ўжо акуратны. Есці хачу. <laughs> Табе карысна пагаладаць. Кірыла лёг на спіну, палажыўшы руки пад галаву, смачна пацягнуўся. Доўга ўглядаўся ў лісце дуба. У яго гушчары шасталі, церушылі мохам нейкі птушкі. Але ён ніяк не мог убачыць іх. І са смуткам падумаў, што слабее зрок. Непрыкметна прыходзіць старасць. Хацелася пафіласофстваваць на гэтую тэму але яраш уважліва чытаў. Кирыла паглядзеў на сябра і не адважыўся перашкаджаць. Жыла ў ім павага да людзей, якія чытаюць на замежнай мове. Павага і зайздрасць. Ён шкадаваў, што быў гультаём і не вывучыў ніводнай мовы. Праўда, тут жа знаходзіў апраўданне. Яго пакаленню было не да таго. А хіба яраш не з яго пакалення. Неяк яраш сказаў, што не позна запоўніць гэты прабел цяпер не позна куды к чорту няма калі пачытаць народнай мове не тое што вучыць чужую а неба неба якое сёння яснае яно ніколі аднак не бывае аднолькавым мае не тысячы адценню. І адценні гэтыя мяняюцца на вачах, вось як цяпер. І хмаркі аўчынкі заўсёды розныя по форме, по абрысах. Гэтае, што плыве над лясніцтвам падобна на на што? Ха На прычоску Элы машыністкі рэдакцыі. Кірыла сумна усміхнуўся. Ён не вельмі багаты на метафары і параўнанні. Заўсёды пакутліва шукаць іх, каб былі трапныя арыгінальныя. Ён вінаваціць газету яна засушыла. Нават доўга любавацца небам ён ужо не можа. Стамляецца, Натура яго прагне дзейнасці, хоць якой-небудзь. Доктор Яраш У машыне ў мяне ёсць бутэлька каньяку. Давай расціснем у потай, А за обедам на здзіўленне сваім Богом падараваным будзем піць одно кисленькое вино. Ярр засмеяўся. У тебе авантурны характар кирилла. Обедали разам за агульным столом, як рабілі часта на верандзе ў ярашаў, бо ў такі час дня там быў тень. Толькі Іра за стол не прыйшла. Яна перакусіла, адказала Валентина Андреевна на мужава запытанне. Кирилла абурыўся. Яго злавала стаўленне дачкі да іх калектыву. Ён знарок будаваў дачу разам з ярашам, каб лягчэй было змагацца з сямейным эгаізмам, а галоўнае з індывідуалізмам дзяцей. Праявы такога індывідуалізму насцярожваюць, хоць выяўляецца ён у дачкі сына супрацьлегла по-рознаму. Гэта твая неарганізаванасць, корміць іхні эгоізм попракнуўшы ковід жонку але але але ты яго подаграваеш что ім да других да парадку парада гэта для бацькоў а для іх анархія захотела паела і бывайце здаровы ніякіх турбот мама нагатавала мамай талерки помыем Алина Адамовна не баялася дрэннага ўплыву дзяцей шыковічаў, старэйшых по ўзросту на яе Віктора і Наташу, але не любіла, калі пры малых залішне много гаварылі пра эгоізм і ўвогуле пра выхаванне. Ёй заўсёды не падабаліся па сутнасці свае правільныя глыбакадумныя разважанні шыковіча ў прысутнасці дзяцей. Яна лічыла, што выхаванне такі хітры механізм, які павінен быць заўсёды схаваны і разам з тым ні на міг не спыняцца, не грымець, не ляскаць, не дыміць, не чадзіць, але працаваць безадказна. Яна сказала як бы між іншым, раскладаючы відэльцы і нажы: « А ты паказвай прыклад і быццам кальнула кірылу відэльцам у бок. Ён з грукатам ад'ехаў на крэсле ад стала схапіўся: Не ты паслухай, а слухай, выходзіць ва ўсім вінаваты я, а У чым Хацеў бы я, каб мне растлумачылі, што я? Труцень, лежабок, спекулянт злодзей черт возьми я працую дзень і ночь сумленна шчыра не крыўлю душою не краду что можа украсці пісьменнік рэдка нават подхалімнічаю але бывае спытаў яраш адкаркоўваючы бутэльку віна часцей перад жонкой а як жа нешта я не адчуваю у адгукнулась валентина андреевна спакоя дзе працірала кілішки не без жартаў показвай прыклад у чым дарагая галина адамовна хто скажам что я даю благія прыклады что ўрэшце галоўнае ў фармаванне чалавека праца я працую і ты працуешь крыкнул ён жонцы Дык чаму наши дзеці не навучыліся працаваць Чаму растуць эгаістамі Во што мяне хвалюе Твае дзеці не горшыя за іншых сказала Валентина Андреевна з крыўдай за дзяцей з'явіўшыся на парозе з кілішкамі і шклянкамі ў руках Не горшыя <laughs> супакоіла вось так заўсёды сваёй неразумнай любоўю ты разбураеш тое что я ствараю няправда при дзецях я ніколі не пярэчу але ты часцей гаворыш гэта мне чым ім словы нічога не значыць зноў жа небы так сабе між іншым кінула галина адамаўна шыковичу змахнуў руками як ястраб крылами вось табе калі ласка а а я дурань все жыццё верыў у вялікую сілу слова жыў за слова карміў дзяцей и Наўрад ці чула Гліна Адамаўна, яна пайшла на кухню па стравы. Кірылу даўно ўжо злаваў гэты яе спакой. Ён добра ведаў, што яна зусім не такая спакойная, што яна ў дзесяць разоў больш нервовая, чым яго жонка. Няўраўнаважаная, раўнівая. Вось у размове з ім, асабліва калі размова пераходзіць у спрэчку, трымаецца заўсёды як королева з вышыні кідае бясспрэчныя ісціны она пайшла і кирылу расхацелася шуметь і спрачацца цяпер толькі ён прыкмеціў які доўгі незграбны Віктор кожны раз калі пры ім дарослыя пачыналі гаварыць пра выхаванне дзяцей ён сароміўся чырванеў губляўся быццам размовы такія абражалі хлопца. Наадварот, Наташа слухала іх, разявіўшы рот. І цяпер яна сядзела на ўсходцах ганка, глядзела ў кніжку, а вухам лавіла кожнае слово дарослых. Я вельмі хацелася, каб выказаўся яе тата. Яна была ўлюбёна ў свайго бацьку, але яго, здаецца, цікавіў адзін столб. Як заўсёды ён наводзіў на ім парадак і прыгажосць. Ні мама, ні тётка валя не ўмеюць гэта рабіць лепш за яго. Калі Гліна вярнулася і паставіла на стол талеркі са смажанымі лісічкамі і салату са свежых гуркоў, Кірыла сказаў: « Я толькі адзін магу зрабіць вывод. Залішне многа выгод даём мы дзецям. Відаць, трэба даваць менш, як мой бацька нам. Тут не вытрымала Наташа неправда, дядька Кирилла. Дзецям трэба даваць усё, на тое яны дзеці. <laughs> Все засмяяліся з яе непасрэднасцям. Давайте за стол, філософы, запросила Валентина Андреевна. Пасля обеду нахмарыла, неяк непрыкметнай хутка зацягнула неба высокая лёгкая воблачнасць, але па-ранейшаму было безветрана. Хмары не прынеслі свежасці, яны апусцілі на зямлю млявую парнасць. Замерлі дрэвы, нават трапяткая асіна над ручаём сцішылася. Заснула на раскладушцы Наташа, упусціўшы на траву кнігу, і звесіўшы руку. Кірыла, стомлены абедам, драмаўшы злонгу, праз сон кідаючы асобныя словы ў размову жанчын і яраша, Праўда, часам не ў папад. <laughs> Гэта іх смяшыла, смех будзіў знясіленага чалавека, Ён расплюшчваў вочы, пагражаў пальцам мармытаў як Бог пакараў хама, што смяяўся сонна і галава яго зноў падала на грудзі. Парыць на дождж будзе брацца рыба, сказаў яраш і пайшоў з Віктарам збіраць рыбацкія прылады. Збіраў знарок доўга, каб даць сябру крыху падрамаць. А потым нарабіў рукату на верандзе закрычаў кирилла даволі дрыхнуть хадзем вудзіць Шковічу адказ уцягнуўшы злонг ногі павярнуўся на бок Але Валентина Андреевна са смехам перакуліла шезлонг выкінуўшы мужа на зямлю Ідзі ідзі няма чаго пуза гадаваць Цягні яго, Антон. Сухое сена на ўзгорку ляжалі першыя пакосы, разлівала далёка навокал не толькі густы водар, які п'яніў, але і асаблівую цяплынь, якая ўзнімала настрой, будзіла фантазію, уяўленні і ўспаміны маленства. Млявасць была ад нечага і іншага. Можа, ад тонкага водару кветак у нізінах, ці едкага паху, выкінутых на бераг водарасцяў, ілу і малюскаў. Нерухомае возера старыца нібы застыла, аж клела, Люстра яго з незвычайнай яскравасцю адбівала такія ж нерухомыя хмары і дубы. Толькі каля травяністага берага Нябачныя мошкі ці вадзяныя жукі чарцілі на гэтай гладзе адмысловыя іерогліфы. Рыба лягла на дно, ніводнага ўсплёску. Пакуль Віктор не разбудзіў цішу і гладь блешняй спінінга і адразу возера ажыло разышліся кругі быццам несучы сігналы небяспекі з травы вылетела качка кракнула і упала ў лазняках под абрывам плёснула нібы кінулі вялікі камень шчупак тата бачыў які шчупак крыкнуў Віктор і пачаў кідаць у тое месца блешню калі круціў катушку дзіўна пераламваў сваю доўгую нязграбную постаць здавалася што вудзільна пратыкала яго худы жывот наскрозь мужчыны пастаялі паглядзелі шыковіч прапанаваў тут жа і павудзіць ленаваўся ісці далей ён абліваўся потам это лужана як заварожана браканьерами, колькі яны выцягваюць сеткамі рыбы, А я на воду і спінінг не ўзяў ніводнай маляўкі, сказаў ярыш. І яны рушылі далей. Адзін Віктор застаўся ганяцца з блешняй, заняў лоўным шчупаком. Рака дыхнула вільготнай свежасцю і прахалодай, пахла дажджом набліжэнне яго заўсёды выразней адчуваецца каля ракі. Недарма ў народзе кажуць: рэкі прыцягваюць дождж, рэкі і лес. Але рыбаловам здалося, што сама рака цягнецца, узнімаецца ўсёй сваёй вільгацю насустрач далёкаму дажджу. Яраш умеў не толькі любавацца прыродай, Ён заўсёды стараўся успомніць ці выявіць законы яе з'яў. Шыковіч, нягледзячы на сваю прафесію, не любіў глыбоко пранікаць у сутнасць гэтых з'яў. У хвіліны адпачынку ён як бы выключаў свой розум, даючы поўную волю пачуццям. Апынуўшыся на высокім беразе над двірыстай плынню, Ён узмахнуў руками, быццам жадаючы паляцець, прагнуў, дыхнуў рачную прахалоду і ад захаплення галёкнуў. Ого-го! Хараство! І сеў на спаленую жорсткую траву, звесіўшу забрыву ногі нікуды далей не іду. Вось тут маё месца. Кіну уніз воду і сам з'ехаў на спіне па пясчаным адхоне. Калі самай вады на мокрым пяску не сеў, а лёг, раскінуўшы як забіты руки і ногі. Ярыш, посміхаючыся з яго дзівацтваў, ледь пераканаў, што тут рыба не бярэцца і сядзець на гэтым месцы марна траціць час. А вось ён ведае мясціну, дзе акуні самі лезуць на кручок. Сцежка вяла праз густы лазняк, што парос на пясчаных насносах. Лазіны сцёбалі па твары па руках, кирыла лаяўся: Ты скулап, знарок мяне цягаеш па гэтым гушчары, каб я больш нагінаўся, а? Цебе валя подкупила, прызнайся. Яраж смяяўся, ідучы наперадзе. Уйшлі з лазнякоў, Яраж спыніўся і расчаравана свіснуў. Захапіў нейкі тып наше месца. Бераг тут паніжаўся, наперадзе працякала лугавая крынічка, яна жывілася нажаць даўжэй трымаючы разліў, А таму і ўлетку, калі на сухадолах пабляклі ўжо фарбы, пойма яе вабіла вока веснавой свежасцю. Каля лазнякоў, дзе спыніліся крыху расчараваны яраш і абыякавы шыковіч, над негустым разнатраўем ужо ўзвышаліся мяцёлкі, тимофеюкі і ліса хвосту кастрыцы і шчаўе і толькі зязюлены слёзы ды смолка яшчэ рассыпалі свае дробныя яркія кветкі а там ніжэй все яшчэ цвіло кожная травінка жоўтыя чырвоныя ліловыя васильковава сінія блакітныя кветкі зліваючыся ў дзівосны і вясёлкавы колер закрывалі яркую зелень травы. І там на мысе, дзе ручай уліваўся ў раку, пад вярбой сядзеў той, што захапіў улюбёнае месца ярыша. Доктор хацеў было ўжо вярнуцца назад у лазнякі, але Шковіч угледзеўся і здзіўлена выгукнуў: « Фу чорт! Калі ты не заўважаў у мяне галлюцинацый то гэта сам гукан далі Бог ён яны наблизіліся сапраўды гэта быў ён старшыня гарсавета гукан Шкоіч прывітаўся гукан адказаў неуважліва як малазнаёмым цалкам прыкаваны увагай да паплаўка вуту яго было некалькі Адно бамбукавае вудзільна ён трымаў у руках, другія былі ўтыркнуты ў гліністы бераг. Ён стаяў, шырока растаўшы свае доўгія ногі, нахіліўшыся над самым абрывам з худым, аскептычным тварам, глыбокімі вачами густывай, сівымі брывамі ён нагадваў профіль ястраба, які выглядваў здабычу, здавалася на самым дне ракі апрануты гукан быў звычайна для летняга дня э, ну і рыбнай ловлі у белы палатняны касцюм але адразу кідалася ў вочы некаторая старамоднасць у гэтым касцюме нібы ён быў пашыты гадоў 30 назад пенжак зроблены у форме фрэнча с хлясцікам з вялікімі нагруднымі кішэнямі моцна адтапыранымі і яшчэ большымі бакавымі таксама нечым напакаванымі можа гэта і зручна для рыбалова такое мноства кішэню яшчэ больш старамодна выглядала шапка а Зашмальцаваная, скамечаная наперадзе над казырком, абвіслая ззаду яна неяк смешна. Маладзіла гаспадара, робячы яго падобным на купецкага прыказчыка. Ярыш заглянуў у гумавае вядзерца, што стаяла ззаду рыбалова, убачыў, што яно амаль поўнае рыбы. Я чуў павагу да чалавека, які умее вудзіць. Не тое, што другі абы час загубіць. Доктар паважаў сялякае ўменне. Шыковіч разглядаў гукана з іранічнай усмешкай, Ён упершыню бачыць яго у такой форме і ролі. Толькі, подсекший выкінуўшы на траву трапяткога акунька гукан павярнуўся да іх і працягнуў руку что это вы семён парфенович мы вас чакаем выказаў крыў душыкович хоть цяпер яго чамусьці мало кранула тое что гукан не прыехаў рабач кирилла не ўтрымаўся ад спакусы калі нашаму брату даецца выбрацца на лону прыроды вось і думаю палаўлю і з'яўлюся ў госці са сваёй юшкай, чакай! Нырнуў поплавок адной з вуд. Гукан спрытна скочыў да вудзільнай, выкінуў срэбна-белую плотку. Яраж зняў яе з кручка, кідаючы вядзерца спытаў: « Гумай не пахне, Не, праверана. То, можа, час ужо варыць юшку прапанаваў шыкоіч. Ты бачыў, як бярэцца? Паводзім, доктар, звярнуўся гукан да яраша, мабыць, адчуўшы ў ім аднадумца. Недарма кажуць, рыбак рыбака бачыць даляка. Безумоўна, паводзім, падтрываў яраш, скінуўшы тапкі, падкасаўшы штаны, ён пайшоў цераз заручай. Я далей. Гукан ацаніў яго рыбацкую далікатнасць, паглядзеў услед, сказаў: « Зайздрошчу гэтаму чалавеку волат уздыхнуў: « Няроўна дзеліць маці прырода. Ды няроўна, каб ёй пуста было, згадзіўся кірыла, разматваючы леску. Ён прымасціўся тут жа крокаў за дзесяць ад гукана, хоць таму гэта, не вельмі спадабалася. Сеў на абрыве, звесіў ногі да вады, засадзіў чарвяка, папляваў на яго, нацягнуў леску, сагнуўшы вудзільна і адпусціў. Кручок і груз паляцелі далёка ў раку, але плынь хутка знесла паплавок да берага. А гуканавы паплаўкі наадварот, цягне на сярэдзіну, А нечаканыя павароты робіць плынь. Шыковіч прасачыў, як праплыў кусцік травы, паразважаў у думках над тайнамі ракі, зразумеў рэшце, чаму гукан заняў гэтае месца. Зліваюцца два струмені, ракі і ручая. Рыба любіць такія куткі. Яго месца ужо не тое. Але не стаў шукаць другога. Тут хораша сядзець на мяккай траве. Вада блізка, хоць апускаю я пра холоду ногі. Дзіўнае журчанне. Кірыла ўпершыню чуе такое. Быццам вода бяжыць па звонкай металічнай трубе. Чаму гэта? Адкуль? Струмень б'е ў бераг, Ха, Але бераг тут мяккі. Ён услухаўся, угледзеўся. Ды думкі расплываюцца, нельга засяродзіцца. Наплываю ўсё адразу. Ластаўкі чэрцяць крыламі ваду, лятаюць каля самых ног. Можа, гняздо ў абрыве. Ой, пахнуть травы. Ластаўкі не парушаюць спакоя, водара п'яняе, асільвае стома, хочацца спаць. Чырвоны паплавок лёгка гойдаецца, але не нырае. А ў гукана нырае. Той распораз падцякае, ужо колькі разоў паветра мільгалі рыбкі, трапяталіся ў траве, <laughs> драбязу бярэ можна і з вудай браканьерыць трэба сказаць яму але не сказаў палінаваўся хацелася паваліцца ў траву і глядзець у неба дзе гусцеюць пярэстыя аблокі солнце яшчэ прабівае іх аля расплылося як <laughs> яйка на сковородцы чужы стары вобраз ліха з імі з гэтымі вобразамі зноў дасціпныя крытыкі будуць лавіць у яго блохі алах з імі не кожны піша метафорамі цяжка чмякнула нешта ў траве збоку глядзі Гукан трымаў у руцэ вялікага куня і твар яго зяў ад шчасця. Шыкоіш засмяяўся. Успомнілася французская кінакамедыя, эпізод, дзе ў спаборніцтве рыбаловаў. Рыба бралася толькі на кручок браканьера героя фільма. Кірылу заўсёды смяшыла наіўнасць, хлуслівасць і радасць рыбакоў і паляўнічых паважаныя сур'ёзныя людзі, узяўшы воду і стрэльбу, ператвараюцца ў дзяцей і мёнгаўзену. <laughs> Між тым гукан дастаў з кішэні прыладу накшталт маленькага пісталета. Выцягнуў з дула стужку рулеткі, змераў даўжыню акуня. А пасля гэтай жа прыладай зважыў рыбіну. Кирыла глядзеў на яго ўжо без іроніі, без смеху, а з нейкім нават захапленнем у чорта. У гэта акуратнасць. Твар гуканаў, які быў расплыўся ад усмешкі, зноў выцягнуўся, калі ён сказаў 800 грамаў. Ха, думаў, больш будзе але ўвогуле яго відаць задаволіла рыбацкая удача ён раптам сеў под вярбою дзіўна сеў высока на ўзровень подбородка падняўшы вострыя калені на правае калено палажыў удзільна шакович убачыў што вакол паплаўка ходзяць акунькі і залюбаваўся іх гульнёй чым інжынер чалавечых душ думаеш парадаваць у бліжэйшы час Керыла не любіў ні гэтага звароту, які замусолілі да агіднасці, не гэтага шаблоннага пытання. Але адчуў, што гукан мімаволі зрабіў добрую зачэпку для размовы, дзеля якой запрашаў яго. Хачу вярнуцца да падпольля. Ён нарок не паварочваўся, але ўсё адно адчуваў на сабе доўгі пільны позірк старшыні гарсавета. Зноў вайна. 16 год будуем. Гарады вунь якія збудавалі. Дзеці выраслі, што нарадзіліся пасля вайны. Глянеш навокал, дух займае, вось вось савецкі чалавек на месяц ступіць. А ваш брат усё ваюе. Назад, брат кі! глядзіце не умеете глядзець наперад справядлівы попрок семён парфёнович падтрымаў шыкоюч але кожны піша пра тое что яго хвалюе роман спытаў гукан пасля доўгага маўчання дакументальная аповесть дакументальная пісана перапісана Ну, не так ужо много семён парфёнович про наш город одна ваша книга Ды да і колькі там про подполье мимоходь я хочу заглянуть глыбей разобраться разбираўся гаркам правильно але мне напрыклад шмат что не ясно асабліва ў першым перыядзе а Да таго ж, згадзіцеся, што цяпер мы на многія рэчы глядзім другімі вачами. Хочаш значыцца прарэвізаваць рашэнне гаркама. Гукан не спытаў, а як бы канстатаваў факт з іроніяй у голасе, у якой бадай што прагучала пагроза, Шковіч каў зануўся пад траве і моцна ляснуў вудзільным па вадзе. Ён зразумеў, што гукан не адступіць ні ад аднаго сказа палажэння сваёй кнігі, напісанай яго кірылавай рукой. Апанавала злосць. Чаму ты так упарта трымаешся за тое, супраць чаго выступаюць многія? Чаму ты лічыш, што адзін ты сказаў ісціну ў апошняй інстанцыі? Рашэнне гаркама. Ты быў сакратаром і рыхтаваў гэтае рашэнне, паўтарыўшы тое, што раней напісаў у кнізе, а людзі ўдзельнікі пратэстуюць. Кірыла аберуч сціснуў вудзільна, быццам яно магло зацягнуць яго немаведама куды. Ён баяўся, як бы не выбухнула гэтая злосць, разумеў, што сварыцца цяпер з гуканам неразумна і недарэчна. Памог яму саўладаць са сваімі пачуццямі сам гукан. Той падняўся на ногі, зноў нахіліўся над ракой, і збоку здавалася, што, акрамя паплаўкоў і рыбы нічога больш не хвалюе і не цікавіць яго. Кірыл агледзеў доўгую постаць спакойны аскетычны твар і, адчуваючы, што патухае агонь, нязлосна вылаяўся у думках. Актор, чорт жардзіна! Я дорога заплатіў бы, каб даведацца пра што ты думаеш. Яны доўга маўчалі. Нарэшце чапляючы новага чаравяка гукан сказаў: Гэта цябе яраш подбівае на падполле. Раю не вельмі давяраць яму. Анархіст. Яраш анархіст. Кирылу стало чамусьці весело. Больш дысцыплінаванага чалавека я не ведаю. Розная бывае дысцыпліна. Безумоўна, ён выконваў адказныя заданні, але гэта была, так сказаць, не галоўная лінія нашай барацьбы. Яго трымалі ў баку. Таму ў яго склалася дзіўнае ўяўленне аб падполлі. У нашай кнізе, канешне, не ўсе факты і людзі названы, але я і не ставіў такой мэты. Кніга наша мэта твоя засек у думках кирыла. Мы далі агульную ацэнку. А я раз хацеў перакрэсліць усё, бо не назвалі яго. Помніш яго пісьмо. Шковіч успомніў сваё першае знаёмства з ярашам, як, атрымаўшы пісьмо, знайшоў маладога лекара. І той расказваў пра сваіх сяброў падпольшчыкаў з болем з крыўдай. Не, Яраш пісаў тады не з-за сябе. У гэтым кірыла цвёрда пераканаўся. Але мае рацыі гукан, У Яраша ў той час сапраўды было блытанае ўяўленне аб агульнай карціне падпольнай барацьбы ў горадзе. Адначасова Кірыла прыгадаў сённяшнюю размову з сябрам. Яго словы пра тое, што ці варта варушыць мёртвых і падзеі даўно мінулых дзён. Нават яраш, нястрымны і нястомны яраш пачаў, Вось як разважаць, что это? Старасць, дача, голубы, рыба. А можа, сапраўды гэта не тое самае галоўнае, што патрэбна цяпер народу. Шковіча нярэдка ўзнікалі такія сумненні у актуальнасці сваіх творчых задум. Это цяжкія сумненні. Яны часта выклікалі дэпрэсію, абыякаваць застой, Кірыла баяўся іх. Таму яму больш не хацелася не мацаць гукана і ўвогуле прадаўжаць размову пра гэта трэба пераключыцца на штось іншае. Яму пашанцавала, нырнуў паплавок, ён падсек і, выкінуў нішта ватага язя. Яго ўдача падагарала рыбацкі азарт гукана, бо язя той не ўзяў ніводнага. Семён Парфёнаович сеў бліжэй пачаў расказваць пра звычаі рыб. Расказваў падрабязна хоць вельмі манатонна. Кірыла маўчаў, глядзеў як гойдаецца поплавок слухаў журчанне воды крыкі ластавак мацней пахло дажджом все гэта супакоіла ізноў расслабіла мозг тело рака закалы хвала Раптам гукан пачуў, як збоку ад яго штось цяжкае плюхнула ў ваду. Падумаў, абваліўся бераг, глянуў, няма шыковіча. Мімо яго вуд плыў па рацэ саламяны капялюш. Семён парфёнаович спалохана падскочывалі тут жа пад абрывам вынырнула галава. Завудільна, Хапайся завудільна, закрычаў гукан. Шковіч схапіўся завудзільна і фыркаючы, адплёўваючы ваду, вылез на бераг. А капялюш паплыў па цячэнню далей у мора. Што здарылася? Задрамаў, <laughs> адказаў Шковіч, круцячы галавою, каб выліць ваду з вушэй. Задрамаў, <laughs> Гукан так зарагатаў, што ластаўкі спалохана кінуліся за раку далей ад такога грому. Шковічу ніколі не давялося чуць, каб суровы, скупы на словы і усмешкі старшыня так рагатаў. Ён ніяк не мог супакоіцца, выціраў слёзы, гладзіў худы жывот і зноў заліваўся. Яго рогат устрывожыў яраша. Той кінуў вуды і вылез з лазняку, каб паглядзець, што здарылася.